Die Heere het vir Mooses gesê, Je moet met Aaron praat en vir hom sê wanneer hy die lampe op die lampstanders sit, dan moet die sewe lampe voor en toe skyn. Aaron het dit gedoen, hy het die sewe lampe ten die voorkant van die lampstander gesit soos die Heere vir Mooses gesê het. Hulle het die lampstander gemaakt van goud wat hulle met een hamer geslaan het. Die steel en die blomkloppe van die lampe was van goud. Mooses het die lampstander laat maak soos die Heere vir hom gewys het. Die Heere het vir Mooses gesê, Jy moet die leviete wat tussen die Israëlieten is, wegneem en jy moet hulle reinig. Dit is jy hulle moet reinig, jy moet reinigingswater oor hulle spat, en hulle moet al die haren op hulle hele lichaam afskeer en hulle kleren was en hulle self reinig. Dan moet hulle een jong bil neem saam met die koring offer van die beste meel wat hulle met olijfolie meng, en jy moet nog een jong bil neem om een sonde offer te wees. Jy moet die leviete laat nader kom voor die tent waar ik aan die Israëlieten verskyn, en jy moet die hele volksvergadering van die Israëlieten laat bij mekaar kom. Wanneer jy die leviete laat nader kom voor mij, dan moet die Israëlieten hulle hande op die leviete sit, en Aaron moet die leviete heen en weer laat beweeg voor mij om een beweegoffer te wees, zodat hulle die werk voor mij kan doen. Die leviete moet dan hulle hande sit op die koppe van die bulle, en Aaron moet die bulle voor mij offer, die een bul is een zonneoffer en die ander bul is een brandoffer. Hier die offers is om verzoening te doen voor die leviete. Je moet voor die leviete sê hulle moet voor Aaron en sy seens werk, en je moet hulle heen en weer laat beweeg om een beweegoffer voor mij te wees. Zo so moet je die leviete wegneem van die andere Israëlieten, die leviete moet aan mij behoort. Wanneer jy die leviete gereinig het en hulle heen en weer laat beweeg het om een beweegoffer te wees, dan mag hulle gaan werk in die tent waar ik aan die Israëlieten verskyn, want die leviete behoort aan mij. die Israëlieten het hulle vir my gegee in die plek van al die eerste seens van die Israëlieten. Ik heb die leviete vir my geneem, al die eerste seens en eerste kalvers en lammers en vullekies van die Israëlieten is mijne. Ik het hulle aan mij gewaaid toe ik die eerste ziens in die eerste kalvers en lammers en vullikies van die Egyptenaars laat sterf het. Maar ik het die leviete geneem in die plek van al die eerste ziens van die Israëlieten, en ik het die leviete weggeneem van die Israëlieten. Ik het hulle vir Aaron en sy ziens gegee om te werken in die tent waar ik aan die Israëlieten verskyn. Ik het die leviete gegee om verzoening te doen voor die Israëlieten, want als die Israëlieten zelf te nabij aan die tempel tent kom, dan zal hulle sterf. Moeses en Aaron in die hele volksvergadering van die Israëlieten het toe met die Levite alles gedoen wat die Heere vir Mooses gesê het. Die Levite het hulle self gereinig en hulle kleren gewas, en Aaron het hulle heen en weer laat beweeg om een beweegoffer vir die Heere te wees. Aaron het vir die Levite versoening gedoen om hulle te reinigen. Daarna het die leviete gekom om vir Aaron en sy seens te werk in die tent waar die Heere aan die Israëlieten te verskyn. Hulle het met die leviete gedoen wat die Heere vir Mooses gesê het. Die Heere het vir Mooses gesê, daar is een wet, en al die leviete moet gehoorzaam wees aan die wet. Die wet sê dat elkeen wat 25 jaar oud of ouder is, die werk moet kom doen in die tent waar ek aan die Israëlieten te verskyn, maar allemaal wat 50 jaar oud of ouder is, niet meer werk nie. Hulle mag nog die andere leviete helpen om die werk te doen, maar hulle moet nie self die werk doen nie. Dit is wat je vir die leviete moet sê hoe hulle die werk moet doen.